Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Մարգարե բառը ծագում է պահլավերեն մարգար եւ զենդերեն մադրան կանխասած կանխագուշակ իմաստից։ Մարգարեն Սուրբ գրքում ապագան տեսնելու Աստվածատուր կարողությամբ ոշտված առանձին անհատ է, տեսանող։ Մարգարեներին բացառիկ դերեր վերապահվածին կտակարանում։ Նրանց խոսքն ու գործը որոշիչ նշանակություն են ունեցել հին հрьяաների կյանքում։ Նրանք կոչված էին հրապարակելու Աստծո հրահանգները, կարգադրություններն ու վճիրները, պահպանելու պետության Աստվածակենտրոն կառուցվածքը։ Սա է պատճառը, որ գործուն կերպով մասնակցել են երկրի քաղաքական հասարակական կյանքին։ Մարգարեներին հատուկ էր խոնարհությունն Աստծո հանդեպ, հավատարմությունը, անձնվիրությունը, խստակեցությունը, անկախ կեցվածք ունենալով պարագայական գործոնների նկատմամբ Արիաբար հետամուտ լինելով Աստվածադիր սկզբունքների պաշտպանությանն ու կենսագործմանը մարգարենները հաճախալացվել են եւ նահատակվել։ Ինչու են հալածվել ու նահատակվել մարգարենները, երբ նրանք, ինչպես արդեն ասվեց, ծառայում էին Աստծուն։ Բարեկամներ թեմայի շուրջ օրվա եթերաժամին մեկնաբանություններ կանի հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի հոգևորական Տեր Աբել Քահանա Քարտաշյանը։ Հոբն Աստվածաշունչ Մատյանի 5 կտակարանի գրքերից մեկն է, որի հերոսը գրքի տարապած ու երանելի կերպարներից մեկն է։ Հոբը կյանքի բարիքներով լիացած մի անբասիր մարդ է, նա հավատարիմ է Աստծուն։ Արդյոք դա պայմանավորված չէ շահասիրությամբ, եւ ահա նա ենթարկվում է փորձության, զրկվում է իր ունեցվածքից, երեխաներից։ Իր այդ տարապանքների մեջ նա արդյոք հավատարիմ մնաց Աստծուն։ Ովնանն առաջին հրեա մարգարեն էր, որին Աստված ուղարկեց հեթանոսական երկիր Ասորեստանի Նինվե քաղաքը։ Հովնան Մարկարեն փորձեց չհնազանդվել Աստծուն եւ փախուստի դիմեց։ Նա նստեց Թարսից գնացող նավ, որ Նինվեի հակառակ ուղությամբ էր։ Ճանապարհին փոթորիկ բարձրացավ եւ Հովնանը հասկացավ, որ դա Աստծուց փախչելու հետևանքով էր։ Նավաստիններին ասաց, որ իրեն ծովը նետեն, որից հետո փոթորիկը հանդարտվեց։ Աստված նրան փրկեց ծովի ալեկոծությունից խոշոր կետ ձկամփորում պահելով։ Հայտնվելով կետ ձկամփորում նա զղջում ապրեց իր արածի համար եւ գոհություն հայտնեց Տիրոջը իրեն փրկելու համար։ Երեք օր հետո Աստծո հրամանով ձուկը Հովնանին ծովափ նետեց։ Աստված Մարգարեին երկրորդ հնարավորությունը տվեց, նորից պատվիրեց գնալ Նինվե։ Այս անգամ Հովնանը հնազանդվեց։ Նրա քարոշչության շնորհիվ Նինվեի բնակիչներն ապաշխարեցին։ Հակոբին եւ Հովնան Մարգարեին չեր սիրում Աստված, որ նման փորձությունների ենթարկեց։ Աստծո աչքով եթե նայելու լինենք, պիտի չկարողանանք նույն ձևով նայել, ինչպես մենք ենք նայում մարդիկս։ Մենք նայում ենք միայն այս երկրի վրա ունեցած կյանքի դրվագով։ Հետո ինչ պիտի տեղի ունենա եւ հետո ինչ է տեղի ունենում այդ նույն չարչարվողի հետ, մեզ դա չի երևում։ Այստեղից են ծնվում այդ հարցերը։ Որովհետեւ մենք պատկերը կիսատ ենք տեսնում, Եվ մեզ համար այս աշխարհի ընկալումները շատ հարազատ են, քանի որ մենք նյութականացված ենք եւ նյութական մտածելակերպ ունենք եւ այդ չարչարանքների մեջ չենք կարողանում աստվածային ուրախություն տեսնել։ Պողոս Արաքյալը հետարքիր մի խոսք ունի։ Ասեց, եթե որևէ մեկը ուզում է Աստծուն հաճելի լինել, մարդկանց հաճելի լինել չի կարող։ Այնքան խորքային է սա, որ երբեք ու երբեք որևէ մեկին դուր չի գալիս, երբ որ իրեն կարծիքին ոչ համապատասխան տարակարծություն է լսում, որտեվ էգոցենտրիկ է մարդը։ Իմ մտածածն է ամենաճիշտը, ես եմ ամենաճիշտը մտածում։ Երբ որ Աստվածային ճշմարտությունը գալիս է, գալիս է փշրելու այդ բոլոր մտածումները։ Այստեղից մարդկանց մոտ չարություն է ծնվում։ Իսկ Աստվածային ճշմարտությունները հայտնողը յուր ժամանակին մարգարեն կամ հենց ինքը մեր Տերը, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, եկավ, հայտնեց իրեն որպես Աստված եւ Աստծո միածին որդի եւ իր ճշմարտությունները, երկնային ճշմարտությունները, որ անհասու էր, անհասկանալի էր, եկավ ասեց, բացատրեց, ցույց տվեց ճանապարհը եւ ասեց ինձ որ այս աշխարհը չընդունեց, ես էլ չի ընդունելու։ Այսինքն հավատացյալ մարդիկ գիտեն, որ այս աշխարհը չի ընդունելու իրենց։ Երբ որ հավատացյալ մարդիկ դերևս աշխարհի մեջ են ամբողջ արմատներով, իրենց համար անկալելի է, բա ինչի չի ընդունում այս աշխարհը մեզ որովհետև այս աշխարհը ուրիշ արժեքների վրա է հիմնված ուրիշ միտք ունի, ուրիշ մտածումներ ունի։ Այս աշխարհը փողի, իշխանության, նյութի կուտակման եւ ամբողջ նյութական արժեքների տնտեսություն եւ այլ եւ այլ այդ ամբողջը զարգացնելու, ստեղծելու, արարելու միտում ունի միայն ոչ հոգևոր։ Ինչու Աստծո հետևորդները, նրա պատվիրաններին հնազանդ հավատացյալները, ընդཐུպ մարգարենները հանդիպում են փորձությունների, եւ արդյոք ճիշտ է դատել մերձավորին, որը դատողի կարծիքով տիրոջ պատվիրաններին ականջալուր չի լինում, բայց կյանքում միշտ հաջողություններ է ունենում։ Մեր հայրերն ասացին ոսկին բովի մեջ է parzum այսինքն ոսկու մեջ եղող բոլոր խարանները բոլոր ված բծերը գծերը բովի կրակի բովի մեջ են երևում եւ այդ ամենը սկսում է այս կյանքից հիմա ով է եղեգից հավատքի տուն կառուցել, ով է ավազից տուն կառուցել, ինչ հավատալիք է ունեցել այս աշխարի վրա, այդ բովը, կրակի բովը պիտի գա փորձի։ Եթե եկավ այդ կրակի բովը ու փորձեց ու տեսավ, որ ոսկի է եւ པարզեց ավելի, ավելի փայլուն դարձավ, ավելի ազնիվ դարձավ, ուրեմն ոսկի է։ Այն ինչը որ վարվեց, դե վարվեց։ Այսինքն Աստծո մտածումը շատ པարզ է ու շատ արդար։ Կրակ պիտի գա։ Քո հավատքի տունը ինչի վրա ես կառուցել։ Փայտի, եղեգի, ինչն է եղել, նյութական է եղել քո պատկերացումների սկիզբը, թե ինչ տեսակ ճանաչողություն ես ունեցել Աստծու, ո՞նց ես ուզեցել մոտենաս Աստծուն, ո՞նց ես կյանք դարձրել Աստծու քո կյանքում լինելը, սրտիդ մեջ ունեցել ես Աստծուն, չես ունեցել։ Ոնց ես հասկացել ինչն է սխալ։ Ոնց ես ցանկացել դուրս գալ այդ սխալից։ Այս ամենը մեր փրկության երաշխիքն են։ Այսինքն, գիտեք, շատ անգամ կարծում է թե Աստծո նպատակը մեզ փրկելն է։ Դա այդպես չի։ Աստծո նպատակը մեզ հետ ապրելն է։ Երբ որ մարդ ինչ-որ մի բան է ստեղծում, ստեղծագործում, նկարիչները ինձ լավ կհասկանան շատ դժվարությամբ են ինչ որ թեկուզ գումարի պարագայում այն շատ հարազատ ստեղծագործությունից դժվարությամբ են ազատվում, որովհետև զավակի նման են անցալում այդ ամենը։ Մենք Աստծո ստեղծագործությունն ենք։ Եվ Աստված որևէ մեկի կործանումը չի ուզում, բայց նաև ուզում է այս կյանքի ընթացքում այդ մտերմությունը ունենա այդ մարդու հետ։ Այդ մարդու սրտի մեջ իր ներկայությունը լինի, իր պատվիրանների ներկայությունը լինի, իր պատվիրանների ցակող լույսի ներկայությունը լինի ոչ թե պարտադրաբար, այլ մեր ցանկությամբ, մեր կամքով։ Եվ երբ որ այս կյանքի ընթացքում դա տեղի է ունենում, մարդը լիահույս է լինում, որ լույսի աղբյուրին պիտի հանդիպի։ Պիտի հանդիպի արարչին, պիտի հանդիպի այս ամենը ստեղծողին, իրեն ստեղծողին, իրեն տիրոջը։ Մարդը հավատում է Աստծուն եւ հանապաս չարչարանքների է ենթարկվում։ Մարդը չի հավատում Աստծուն եւ հանապաս չարչարանքների է ենթարկվում։ Ինչպիսին կարող է լինել Աստծո վերաբերմունքը այս երկու տարբեր իրավիճակների համար։ Սա մարդկային տկարության դրսևորում է աստուն չճանաչելու արդյունք։ Երբ որ աստուն ճանաչում ես, երբ որ այդ մտերմությունն ես ունենում աստծո հետ, այդ ուրախությունն ես ունենում աստծով ապրելու, աստված քո մեջ է, անկախ քեզանից, քո կողքի շրջապատի մարդիկ իրենք էլ են սկսում անդրադառնալ աստծուն։ Երբ որ ամեն ինչ կեղծավորության մեջ է, որ իբրև թե դու հավատացյալ ես, իբրև թե Աստծուն կրում ես քո մեջ, իբրև թե բնակվում է Աստված քո մեջ, կողքի մարդկանց տեսնում ես, որ իրենք չեն դառնում Աստծուն, փոխանակ դու քեզ հարցնես, ինչի իմ մեջ Աստծուն չեն տեսնում ես մարդիկ, կարող է ես սխալ ընկալումի մեջ եմ, սխալ ընթացքի մեջ եմ։ Փոխանակ ես ինձ քննեմ, Աստծո պատվիրանը խախտում եմ դատելով դիմացինին մի դատեք որևէ մեկին, մի դատեք որևէ մեկի հավատքը։ Մի օր մեկ եկավ, ասես Տեր հայր, ես սենց հավատում եմ, սենց սենց, այն մյուսը մեր հարևանը չի հավատում, ասի ներեգություն, իսկ դուք հավատո մեր ունեք, ասես դա չէ։ Ասի հավատո մետր կամ ինչ որ գործիկ հավատքը չափող։ Զարմացած ծաղելով, ասում է, չէ, ասում չկա այդպիսի գործիկ Աստվածա սրտերը քննող, Աստվածա սրտերին նայող։ Դու ինչ գիտես այդ մարդու հավատքը ինչպիսինն է։ Որտեղից ենթադրեցիր։ Արտակին անելիքից չի կարելի դատել։ Ընդհանրապես այդ տեսակ հարցերը նորադարձության մեջ եղողներին են շատ հետաքրքրում։ Որտեւ նորադարձության մեջ այդ հրապուրանքը կա, որը որ դեռևս Աստծո հետ հարաբերությունների, զգացողությունների, ընկալումների, պատկերացումների շատ քաոսային վիճակ է։ Երբ որ մարդը մի քիչ ավելի կհասունանա հոգևոր կյանքում, երբ որ կգա արդեն ավելի հասուն վիճակի, այդ ժամանակ արդեն Աստուն ավելի լավ կսկսի ճանաչել ու կհասկանա թե ինչ դառը իրողությունը, երբ որ մարդը դատում է դիմացինին։ Մի դատեք որևէ մեկի, սիրելիներ։ Հոբի գրքում ներկայացվում է ճշմարտախոս, անարատ, արդար ու աստվածապաշտ հոբի փորձությունների պատմությունը, ինչպես նաև հոբի փորձն իրեն բաժին ընկած անարդար տարապանքների պայմաններում հստակեցնելու իր դիրքորոշումն աստծո նկատմամբ։ Հոբի գիրքը վկայում է, ու Տերը ճոխացրեց հոբին, եւ երբ սա հաղոթեց իր բարեկամների համար, Տերը թողություն շնորհեց նրանց մեղքերին։ Տերը կրկնակի ավելի շատ տվեց, քան այն հարստությունը, որ առաջ հոբն ուներ։ Հոբն այդ հարվածներից հետո ապրեց 170 տարի, նա ապրեց ընդամենը 248 տարի հոբը տեսավ իր զավակներին, որդիների որդիներին մինչև չորորդ սերունդը ու վախճանվեց հոբը զարամյալ հասակում, տարիների բերան տակ կքած։ Նաև գրված է, որ նա էլ հարություն արնելու նրանց հետ, ում տերը պիտի հարություն տա։ Հովնանի պատմությունն արտահայտում է մի քանի էական ճշմարտություններ։ Փաստը, որ Հովնան Մարկարեն 3 օր մնաց գետի փորում, գրքի առանցքային ելակետն է, որի շուրջ տեղի են ունենում մյուս իրադարձությունները։ Այս օրինակին անդրադարձավ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, երբ օրենքի ուսուցիչներն ու փարիսեցիները հրաշք տեսնելու ցանկությամբ դիմեցին նրան։ Հիսուս պատասխանեց նրանց. Աստծուն անհավատարիմ եւ չար սերունդ, նշան է քուզում, ով նան մարգարեի նշանից բացի ուրիշ նշան չի տրվելու ձեզ։ Ինչպես Հովնանը 3 օր գիշեր ու ցերեկ գետ ձկամփորի մեջ մնաց, նույնպես էլ մարդու որդին 3 օր ցերեկ ու գիշեր երկրի ընդերքում պիտի մնա։ Դատաստանի օրը նինվիացիները ձեր դեմ կելդեն եւ կդատապարտեն ձեզ, որովհետեւ նրանք Հովնանի քարոշչությամբ զղջացին իրենց մեղքերի համար։ Եվ ահա Հովնանից ավելի մեծը կա այստեղ, ասում է Մատթեոսի ավետարանը։ Սուրբ Օգոստինոսը նշում է, որ ծով նետված, խոշոր կետ ձկան փորում հայտնված եւ 3 օր հետո այնտեղից կենթանի դուրս նետված Հովնան Մարկարեն ծառայեց փրկչի նախատիպը լինելու, որը խաչվեց, մահացավ եւ երրորդ օրը հարություն առավ։ Արդյոք փրկչի նախատիպը լինելու պատիվ չէր տրված Հովնան Մարգարեին, եւ արդյոք դատելու փորձությունից հեռու փրկչի խոսքին հետևելը չէ մարդու երկրային կյանքի առաքելությունը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայրաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի հոգևորական Տեր Աբել Քահանա Քարտաշյանը, հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։